هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله هلي الله Življenje po islamu jeste novi život. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا عائشة رضي الله عنها بيت الله وبوصلانيك صلى الله عليه وسلم Ako kam tu noć, šta da učim Allahov poslaniće? A on joj kaže, uči Allahumme innaka afuvun tuhibbul afwa fa'afu anni Allahu moj ti si taj koji opraštaš i voliš oprost pa mi oprosti Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah te bareke ve taala od svoje milosti onaj koji je iznad sedam nebesa iznad veličanstvenog arša spušta se u zadnjoj trećini noći i doziva svoje robove a mnogi od njih spavaju u gafletu u nemaru doziva ih i kaže men jed'uni fa estajiba gdje su oni koji me mole pa da im uslišam men jes'eluni fa u'atije gdje su oni koji od mene nešto traže pa da im dam men jestagfiruni fa agfira leh gdje su oni koji me mole za oprost da im oprostim a mi u gafletu u nemaru, gledamo da se naspavamo, da se odmorimo, da se pripremimo za sutrašnji dunjaluk koji će i onako iza nas ostati. U rivajtu koje bilježi Aisha radijallahu anha, a imam Ahmed ga bilježi kaže u 20 noći Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam bi miješao između namaza i spavanja to jeste i spavao bi i klanjao bi a kada bi nastupilo zadnjih deset noći onda šemmer kaže Šemmer znači zadići svoju odjeću.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 U njoj se mi sada nalazimo. A to je ovaj Mubarak mjesec, mjesec Ramazan. Neka nas ovo podsjeti na kratkoću našeg života i prolaznost njegovu. Kao juče očekivali smo Ramazan, a evo danas ga već ispraćamo. I takav je ljudski život. Kada bude neko pitan kem lebistum fil ardi adede sinin koliko ste koliki ste broj godina ostali na zemlji, odgovorit će lebisna jeumen eu ba'da jeum. Ostali smo jedan dan. Ili jedan dio dana. To je ljudski život za koji će biti pitan i za koji će odgovarati na sudnjem danu. Pa šta vrijedi slast i šta vrijedi strast i za koje će doći tuga i patnja i azab. Treba se pripremati za ahiret, za stajanje pred uzvišenim stvoriteljem Tebareke Vata'ala i polaganje račun za sve što je čovjek radio na ovome svijetu da ne bismo dočekali vrijeme kada ćemo se začuditi i govoriti mali hadel kitabi šta je ovoj knjizi la yugadiru sagiraten wala kebiraten illa ahsaha nije ostavila ništa ni malo ni veliko a da nije pobilježila wa wajadu ma amilu hadira i našli su ono što su radili prisutnim Vala jadlimu rabboke ahada, a gospodar tvoj nikome nepravdu ne čini. Nema sumnje da oni koji su dobro činili i čine, kada se približi završetak toga dobra ili završetak njegovog života, da povećaju svoj ibadet i pokornost Allahu tabaraka wa ta'ala. Tako je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem nakon što je proveo svoj život u pokornosti Allahu te bareke ve taala i njegovom zadovoljstvu vidimo da je u godini u kojoj će preseliti na ahiret obavio hadž oprosni hadž na kome je oporučio svome ummetu i dao im smjernice za život na ovom svijetu Zatim, u toj godini, u Ramazanu, bio je u itikafu 20 dana, a bilo je od njegove upute prije toga da bude 10 dana u itikafu. Te godine priprema za susret sa svojim gospodarem počinje 20 dana boravi u itikafu svake godine uči pred Melekom Džibrilom ono što je objavljeno od Kur'ana. Te godine uči to dva puta. Povećava svoj ibadet i pokornost Allahu te barake wa ta'ala. Tako i u ovom Mubarak mjesecu. Ovih deset dana onome ko se trudio i nastojao neka zahvali Allahu te bareke ve taala i neka poveća i pojača svoj ibadet. A ono me ko je popustio i ko je u ovim ibadetima mnogobrojnim nešto propustio, neka te obe dođe Allahu te bareke ve taala i neka iskoristi ostatak ovih dana i noći. Jer oni ti se više ovi dani i noći nikada neće dati, niti će ti se pružiti prilika da u njima radiš i zaradiš nakon ovoga. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem je u zadnjih deset dana i noći Ramazana boravio u irtikafu. Irtikaf znači boravak na nekome mjestu i ne odlazak sa njega što ukazuje na svojstvo ovoga ibadeta Allahu te barake wa ta'ala. To jeste onaj ko ima namjeru da bude u itikafu, a to je jedna velika blagodat i ibadet, treba da ostane u džamiji i ne izlazi iz nje osim zbog velike i nužne potrebe ostane u džamiju, u džamiji i badet čineći Allahu te barake wa ta'ala. Zikreći, klanjajući, učeći Kur'an, razmišljajući o Allahu te barake wa ta'ala ajetima, učeći dove, dajući sadaku i sve drugo što čovjek može da učini od propisanih ibadeta Allahu te barake wa ta'ala. Hadis kojeg bilježi i Buharija i Muslim od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem nam kaže podstičući ovaj ummet na noćni namaz men kame lejleta al-qadri imanan wahtisaban gufira lehu ma taqaddama min zembi onaj ko provede lejletu al-qadri u ibadetu, u klanjanju Allahu te bareke ve ta'ala, budu mu oprošteni prošli grijesi. Pod uslovom da to čini čvrsto vjerujući i nadajući se Allahovoj te bareke ve ta'ala nagradi. Sa ihlasom čineći to. Nijukom slučaju radi adeta, nijukom slučaju da se taj i atikav pretvori u sjela, u međusobno posjećivanje i sjedenje i razgovor o svemu i svačemu. Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem bi u tome periodu i etikafa kako spominje Aisha radijallahu anha šeddel mi'zer wa ejqada ehlehu wa ahya laylahu ne bi prilazio svojim ženama probudio bi svoju porodicu da i oni ibadet Allahu te bareke ve taala čine i oživio bi svoju noć to znači da bi noć proveo u ibadetu Allahu te bareke ve taala dakle nastojao bi noć provesti u ibadetu ili većinu noći. I ne bi spavao osim onoliko koliko je nužno da se tim snom čovjek potpomogne, da se tim snom čovjek potpomogne u daljem ibadetu Allahu te bareke ve taala. Svako bi koje u mogućnosti trebao nastojati ovaj sunnet Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da oživi. Ako ne, u ovom broju dana i noći, onda u jednom danu ili u jednom broju dana i noći. Onoliko koliko je u stanju i mogućnosti. Od posebnosti ovoga vremena u kome smo mi sada i koje je pred nama, jeste da je u njemu lejletul kadr. To je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. To je noć koja je bolja od 83 godine i 4 mjeseca. Cijeli ljudski život ili kod nekih još više. Vrijednije da, po, da posvetiš svoje vrijeme i baljetu Allahu te bareke ve ta'ala u toj noći, nego da u drugim noćima u periodu od 83 godine i četiri mjeseca ibadet činiš. Vidi koja ti je prilika data. Koja blagodat Allahova te bareke ve ta'ala. U toj noći Allah te bareke ve ta'ala kaže Hamim wal kitabil mubin Hamim tako mi jasne knjige zaklinjući se Kur'anom spominje inna enzelnahu fi lejletim mubarake mi smo ga objavili mi smo objavili Kur'an u blagoslovljenoj noći inna kunna mundhirin, zaista smo mi ti koji opominjemo fiha yufraku kullu amrin hakim u njoj se određuje svaka mudra odredba. Emra min indina odredba od nas. To je vrijeme kada Allah tebareke barake ve taala dosuđuje ljudima njihov rizk, njihovu obskrbu i na faku. Određuje njihov eđel, koliko će ko živjeti i ko će u narednoj godini dočekati smrt. Određuje sve što određuje. U toj noći se prepisuje iz levhi Mahfuza ono što će se desiti u narednoj, u sljedećoj godini dana. U toj noći meleki silaze, jer oni dolaze ondje gdje se spominje Allah te bareke ve taala i ondje gdje je njegova milost njegov bereket blagoslov njegova dobrota blagodarnost tu dolaze u velikom broju na tom mjestu i u tom vremenu ta noć se poznaje i prepoznaje po miru i smirenosti u njoj. Ona nije ni vruća ni hladna, nego umjerena. Ta noć je blagoslovljena. Sunce na kraju te noći izlazi bez uobičajene svjetlosti zraka šeitanu samo u jutro te noći nije dozvoljeno da izađe sa suncem i da se pojavi sa suncem. Jer se on pojavljuje svakoga dana sa suncem, ne bili ga oni koji obožavaju sunce ili nešto drugo mimo Allaha te bareke ve taala obožavali. I zato je zabranjeno da se klanja u tome vremenu. A Iša radijallahu anha pita Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem Ako dočekam tu noć šta da učim Allahov poslaniće? A on joj kaže Uči Allahumme inneke afuvun tuhibbul afwa fa'afu anni Allahu moj ti si taj koji opraštaš i voliš oprost, pa mi oprosti. Ovo nas ujedno upućuje i na činjenicu da u toj noći čovjek treba što više vremena provesti u dovi za sebe i za druge muslimane. Allahovi poslanici su dovu činili Allahu te bareke ve taala za oprost. A gdje smo mi? Adem alejhi selam je učio u svojoj dovi Rabbena zalamna anfusana. Gospodaru naš Mi smo nepravdu u sebi učinili Wa illam taghfir lana wa tarhamna Lanakunanna al khasirin Ako nam ne oprostiš i ako nam se ne smiluješ Bićemo zaista od onih koji, smo, koji su propali Nuh alaihi selam je dovu činio Allahu te barake wa ta'ala za oprost. Govoreći wa illa taghfir li wa tarhamni akum min al khasirin. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, biću od onih koji su propali. Ibrahim alaihi selam je dovu činio Allahu te barake wa ta'ala za oprost. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين onaj kod koga se uzdam i nadam da mi oprosti moje grijehe na, dan, na danu sudnjemu. I tako ostali poslanici Zun Nun Yunus alaihi selam kada se našao u nevolji upi, uputio je dovu Allahu te bareke ve taala za oprost jer su grijesi ti koji donose nedaće nesreće musibete i iskušenja فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين pa je pozvao zavapio u tminama nema drugog istinskog Boga mimo tebe, slavljen ti si. Ja sam bio od onih koji su nepravdu učinili. Resulullah sallallahu alaihi ve sellem stigfar je činio u toku dana i noći 70 puta, u nekim rivajetima stotinu puta. Gdje smo mi i šta smo mi? Pa ako nećemo ovu priliku iskoristiti, ove dane i noći, i pokajat se, i iskreno se Allahu te bareke ve ta'ala vratiti i okrenuti, pa kada ćemo onda? Zar kada nas ponesu na svojim plećima ljudi? Zar kada nas u kefine zamotaju? Zar kada nam dženazu klanjaju? Zar onda kada nas u kabur spuste, kada, ako ne, sada. Allah te bareke ve taala od svoje milosti onaj koji je iznad sedam nebesa iznad veličanstvenog arša spušta se u zadnjoj trećini noći i doziva svoje robove a mnogi od njih spavaju u gafletu u nemaru doziva ih i kaže men jed'uni fe estegibele gdje su oni koji me mole pa da im uslišam men jes eluni fe uatije gdje su oni koji od mene nešto traže pa da im dam men jes tagfiruni fe agfirale gdje su oni koji me mole za oprost da im oprostim, a mi u gafletu, u nemaru, gledamo da se naspavamo, da se odmorimo, da se pripremimo za sutrašnji dunjaluk koji će i onako iza nas ostati. Zaista je ovo jedna velika prilika. Pa ko je ne iskoristi, mnogo je dobro propustio molim Allah tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koje će pomoći i kojima će olakšati u ibadetu njemu uzvišenom tabaraka wa ta'ala zbog kojeg smo i došli i stvoreni na ovom svijetu da nas učini od onih koji se iskreno kaju i vraćaju Allahu tabaraka wa ta'ala molim uzvišenog stvoretelja tabaraka wa ta'ala da nas učini od onih koji služe njegovoj vjeri od onih koji se međusobno potpomažu na dobročinstvo i bogobojaznosti, da nas sačuva spletki din dušmana, da učvrsti iskrene mumine i ojača sve one koji rade i bore se za ovu vjeru. Molim uzvišenog Tebareke Vata'ala da da ne učini ovaj mubarek mjesec Ramazan zadnjim kojeg dočekujemo u našem životu. Molim ga uzvišenog Tebareke wa ta'ala da primi naše ibadete, naš post, naš namaz i da nam pomogne i olakša u ostatku našega života kako bismo ga čisti od grijeha sa pokornošću njemu susreli. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم neke napomene vezane za Ramazan i ibadete u njemu često se dešava da se ljudi zabave jelom, iftarom i sehurom. Posebno napominjem žene da većinu svoga vremena ili neke cijelo svoje vrijeme potroše u pripremi iftara i u pripremi sehura. Nastojeći da se raznovrsna jela pripreme, zaboravljajući ono u osnovi zbog čega je i Ramazan, zbog čega smo i mi ovdje na ovom medunjalu, koja to je ibadet i pokornost Allahu te baraka wa ta'ala. Pa nemojmo dozvoliti da se naš Ramazan, naše noći ramazanske pretvore u izložbe raznovrsnih jela, degustaciju i tako dalje. Isto tako, napominjem da ove noći i dani u kojima se boravi u Ojtikeafu, da se ne pretvore u međusobna sijela, posjećivanja, dunjalučke razgovore, priče i tako dalje. Šeitan ne može u Lejlatul Kadru učiniti ono što radi drugim danima i noćima. A u Ramazanu isto tako ne može učiniti ono što radi u drugim danima i noćima. Pa iskoristimo tu priliku. Allah te bareke ve taala nam je pružio mogućnost. Hoćemo li to iskoristiti ili nećemo? To treba da dobro sagledamo. Isto tako ono što treba na što treba upozoriti jeste da Allah te bareke ve taala ima vremena ima vremena kada oprašta svojim robovima. A oni ima koji su u svađi, u međusobnoj netrpeljivosti, neslozi i tako dalje njih odgađa za vrijeme kada se pomire. Poznato vam je da je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem usnio san kada je Lejletul Qadr. Ali su se dvojica ashaba nešto posvađali u džamiji i podigli svoje glasove. Pa je Allah te bareke ve taala učinio da zaboravi kada je ta noć. Isto tako gledajmo i nastojimo dugove, obaveze, hakove da izmirimo koliko smo u mogućnosti. Dalje, nastojimo što više ibadeta u ostatku ovoga mjeseca, ovih noći i dana da učinimo. Jer ibadet, ibadet u Ramazanu kao na fila je kao farz mimo Ramazana, a farz kao 70 farzova mimo njega. Pa se potrudimo da ovo vrijeme što više iskoristimo. Nastojimo da ostatak ovoga mjeseca, njegovih noći i dana, da u potpunosti iskoristimo kako nakon njegovog prolazka ne bismo požalili. Molim Allah te bareke da nas učini od onih koji svoje vrijeme, svoju snagu i trud ulažu na njegovom putu i njegovoj pokornosti. Allahumma izzel islam al muslimin, Allahumma ansur men nasar ad din, wa akhdhul men khadhal al muslimin, wa a'ali kalimata il haqq wa din ya rabbal alamin. Allahumma ansur juyush al muslimin wa asakir al muwahidin, Allahumma afriq alayhim sabra wa thabbit aqdama wa ansurum ala al qawm al kafirin.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 رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهله بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع الباء لي po يبو إسلام ويستنوي život.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 nastupajućih deset posljednjih dana mjeseca Ramazana. Prve generacije ovoga ummeta koje su propise Allaha subhanahu wa ta'ala i sunnet Rasula sallallahu alaihi wa sallam sprovodile u svome životu. Molile su uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala da im dadne da dočekaju mjesec Ramazan. A kada bi ga dočekale, kao što kaže poznati islamski učenjak Ibnu Ređeb, rahimehullahu ta'ala, onda bi brojali dane i noći da dočekaju zadnjih deset dana Ramazana kako bi ispunili svoju veliku želju i kako bi udovoljili onom koji im je najdražiji. To je Allahu te barake wa ta'ala. Resulullah sallallahu alaihi wa sallam dao nam je najljepši primjer kako raditi i postupati u ovih zadnjih deset dana Ramazana. Nema sumnje da onaj koji je iskoristio ovih proteklih 20 dana Ramazana, da će inša Allah i nadati se biti muvefak to jeste da će mu tebar, Allah tebareke ve ta'ala olakšati i pomoći da i u ovih zadnjih deset dana ibadet njemu uzvišenom čini i da mu se posveti i da će još više nego što je činio moći da učini Allahu pokornih dijela. Šta su dobili oni kojima je teško bilo da klanjaju i doklanjaju do kraja teravih namaz? Koji su jedva čekali da se sklanja jacija i da onda odu kahve ispijati ili otvarati internet i tražiti zadovoljenje svome nefsu. Šta su dobili oni koji su povazdan spavali, kakve koristi onima koji su svoj post sveli na glad i žeđ, a taj post se nije vidio na njihovim dijelima i riječima i postupcima, šta su dobili osim propast i štetu? Promaklo ih je i prošlo ono što se više nikada, nikada vratiti neće. I kada bi dali sve što je na ovome svijetu, ne bi mogli ono što ih je promaklo nadoknaditi i vratiti. Velika prilika je pred nama. Zadnjih deset dana Ramazana. Oni koji su pored znanja i upozorenja, pored jasnih ajeta, olahko držali do ovih proteklih dana i noći mjeseca Ramazana, neka im ovo bude poukom u njihovom cijelokupnom životu, da vide kako brzo prolaze ovi Mubarek dani, kao tren, kao juče da smo dočekali Mubarek mjesec Ramazan. A mjesec ovaj je počeo polako da se završava tako i sa ljudskim životom. Nemojmo sutra da požalimo, da zaplaćemo nad samima sobom, nad onim što se više nikada vratiti deće. Nemojmo da nas zavodi prokleti šeitan i da udovoljavamo svojim strastima. Ovo je sada velika prilika. Oni koji su se pripremili za nju blago njima, inša Allah. A oni koji nisu, neka se zamisle nad sobom i neka zaplaću i neka pokušaju u ostatku ovoga mjeseca da dobiju jedan dio dobra koji ih je promakao. Aisha radijallahu anha u hadisu kojeg bilježi imami Buharija i Muslim kaže كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كان أحيا الليل الله poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kada bi nastupilo zadnjih 10 noći oživio noć wa ayqadha ahlihi i svoju porodicu bi probudio Wajadde i onda bi se dobro potrudio wa shadda al-mizar i pritegao svoj pojas pritegao svoj pojas islamska ulema kaže da ne bi prilazio u tim noćima svojoj porodici ne bi se sa njima sastajao nego bi se posvetio ibadetu Allahu tabaraka wa ta'ala i dobro se u tome potrudio U drugom rivajetu kojeg bilježi imam i muslim kaže Aisha radijallahu anha kane Rasulullah sallallahu alaihi wa sallame jeđtehidu fil ašri ma la jeđtehidu fi gajrihi trudio se i ibadetio Allahu tebareke bareke wa ta'ala Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u zadnjih deset noći ono što nije radio u drugim vremenima Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala poznati komentator hadisa Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovo kaže ovdje je dokaz sam delil da čovjek treba da se potrudi što više namaza posebno u noći da obavi a ovdje je isto tako i šaret na to da čovjek treba svoj kraj da uljepša kako svoga života, tako i svojih dijela. Sav Ramazan je lijep, ali učini njegov konac najljepšim. Hitamuhu misk. Da njegov kraj bude misk, ono što je najljepše. Resulullah sallallahu ve sellem kako nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu anhu je govorio svojim ashabima inna hadha shahra qad hadarakum ovaj mjesec vam je došao to jeste mjesec Ramazan fihi lejletun hajrun min elfi šahr u njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci men hurima hajraha fakad hurim onaj ko bude uskraćen od njenoga dobra takav je zasigurno sigurno onaj koji je u potpunosti ukra, uskraćen. Dakle, takav je na pravome gubitku. Hadis bilježi imam Ibn Mađe. Resulullah sallallahu alaihi sallam je poseban ibadet činio u ovih zadnjih deset dana Ramazana. U hadisu koji smo, kojih sam spomenuli kaže se ahjel lejle oživio bi noć. U rivajtu kojeg bilježi Aisha radijallahu anha, a imami Ahmed ga bilježi, kaže u 20 noći Allaho poslanik sallallahu alaihi sallam bi miješao između namaza i spavanja. To jeste i spavao bi i klanjao bi. A kada bi nastupilo zadnjih deset noći, onda šemmer kaže. Šemmer znači zadići svoju odjeću. Da čovjek potrči ili da neki posao uradi ili da se potrudi u nekom poslu. U našem govoru zagrnuti rukave, mi kažemo. Dakle, dobro bi se potrudio u ibadetu Allahu te bareke ve taala zadnjih 10 zadnjih 10 noći. Dakle, što više ibadeta je nastojao da učini, iz ovoga se može razumjeti da je cijelu noć provodio u ibadetu. Dok nam drugi hadis od Aisha radijallahu anha u pogledu Allahovog poslanika, ali sad sam kaže, da nije Aisha radijallahu anha zapamtila da je i jednu noć Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam cijelu uklanjao do sabaha. Dakle, znao bi se odmoriti, ali samo onoliko u tim noćima, koliko bi ga pomoglo u ibadetu Allahu te bareke ve taala i ne bi ga spriječilo od prisutnosti u u namazu i ostalim pokornim dijelima. U hadisu se navodi isto tako da je Allah poslanik salam, da je budio svoju porodicu u tim noćima. Da je ibadet Allahu te baraka wa ta'ala čini. Došao bi Ali i Fatime radijallahu anhuma i govorio im Ela te kumani fetusallijan Zar nećete ustati pa klanjati? Tako bi ih, tako bi ih dozivao da bi ustali i klanjali noćni namaz. Isto tako Allahu poslanik ali sato selam bi budio Aisha radijallahu anha kada bi završio sa noćnim namazom i htio klanjati vitr, onda bi je onda bi je budio. Omer radijallahu anhu klanjao bi po noći dok ne bi bilo, dok ne bi prošlo pola noći, a onda bi došao svojoj porodici i govorio im es salatu es sala, namaz, namaz. I proučio bi kuranski ajet wa'mur ehleke bis salati. Naređuj porodici svojoj da namaz obavljaju. Da namaz klanjaju. Vostabir alejha i na tome ustraj. I na tome ustraj. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi u noćima zadnjih deset dana Ramazana kupao se između dvije jacije, kako se spominje u hadisu. A to je između Akšama i jacije. I to su prve generacije ovoga ummeta praktikovale. Imam Nehaj bi svake noći između akšama jacije se okupao, istuširao, da bi ga to pomoglo u ibadetu Allahu te barake, Allahu te barake wa ta'ala. A to je bio, to je bila praksa i drugih prvaka ovoga, ovoga ummeta. Ibn Đerir, rahimahullahu ta'ala, objašnjavajući to kaže, to je praksa To je praksa prvih generacija ovoga ummeta. Posebno bi se oblačili u tim noćima, ukrašavali, namirisali, da bi se na taj način približili Allahu tabaraka wa ta'ala. Thabit al-Bunani i Humeid al-Tawil, dvojca poznatih ravija hadisa, oblačili su posebnu odjeću u tim noćima – namirisali se, okupali se i došli bi u džamiju i džamiju bi namirisali u tim noćima. To je bila praksa prvih generacija ovoga ummeta. Od sunneta Allahovog poslanika sallallahu sallam jeste etikaf da bi ostao zadnjih deset dana i noći Ramazana u džamiji. Ibadet čineći Allahu tebareke ve taala i posvetivši se tome. Tom prilikom klanjao bi, učio Kur'an polako, skrušeno, zastajao kod svakog ajeta u kome se spominje Allahova milost i njegovo obećanje mu'minima i molio uzvišenog Allaha te bareke ve taala za njegovu blagodat i zastajao kod svakog ajeta u kojem se spominje Allahova prijetnja i tražio zaštitu kod Allaha te bareke ve taala od toga. Islamska ulema govoreći i raspravljajući o pitanju šta je najbolje, šta je najefdalnije u ovim noćima da se čini i čemu čovjek najviše da se posveti. Upravo uzima praksu Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kao dokaz. U ovome spomenutom vidi se da je Allahov poslanik alaihi sallatu wasalam spojio više načina ibadeta i dobra Allahu tabaraka wa ta'ala koje se čini. Dobra ibadeta Allahu tabaraka wa ta'ala. Od toga bi klanjao. U tome namazu bi učio učio Kur'an. U učenju Kur'ana bi razmišljao i tom prilikom bi dovu Allahu tabaraka wa ta'ala upućivao. To su ta četiri ibadeta koja je spojio na jednom mjestu u jedno vrijeme Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Namaz, učenje Kur'ana, razmišljanje o Kur'anu, njegovim porukama i dova Allahu te bareke ve taala. To je njegova praksa bila. Tako da je mnoga dobra na jedno mjesto i vremenu spojio. A u godini kada je preselio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je o, zapravo bio je u itikafu 20 dana kao što je ovih deset dana posljednjih u Ramazanu prilika da se još više povećaju i badati i tako je slučaj sa mu'minom koji živi na ovome svijetu u pokornosti Allahu tabaraka wa ta'ala a kada mu se prikući smrt onda još više poveća taj ibadet tako je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam u godini kada će preseliti obavio je hađ U godini kada će preseliti, 20 dana je ostao u itikaf. U godini kada će preseliti, dva puta je Kur'an proučio uz Ramazan pred Melekom Džibrilom. I tako dalje. Mu'minima, onima koji su bili iskreni s Allahom te baraka wa ta'ala, Allah uzvišeni pomogne i olakša da na kraju svoga života još više povećaju svoj ibadet. Pa da se sa njim susretnu sa najljepšim i najboljim dijelima. Doći im oni koji su bili površni, povremeni i privremeni, koji nisu bili iskreni u svojim ibadetima, takvi pomute. Takvi se na kraju svoga života odreknu vjere. Takvi naopako krenu. U etikafu posebno napominjem da bi se trebalo posvetiti razmišljanju, obračunavanju sa samim sobom, o ostatku života i, u, i o onome što je proteklo. Da čovjek se posveti i badetu Allahu te bareke ve taala i ostavi sve brige, sve poslove. A nikako da se i etikaf kao što je bilo slučajeva pretvori u sjela priče, razgovore, To nije itikaf. A kamoli ako tu bude još harama, gibeta i smijavanja drugih, smijeha, dobacivanja i tako dalje. Što smo vidjeli da ima slučajeva. Da se čak ostavi taravih namaz i ode se onda ispijat kahva i pričati i sjeliti, to nije od svojstava mumina. Neće ostaviti badet da bi da bi se bavili nečim od čega nema koristi. Jer ovi dani i ove noći više se nikada vratiti neće. U ovih deset noći Ramazana i Lejletul Qadr. Ad-Dahak, rahimehullahu ta'ala, kaže To je noć u kojoj Allah te bareke ve ta'ala dosuđuje samo dobro a u drugim noćima dosuđuje i dobro i ono drugo. Imam Qatade, rahimehullahu ta'ala, kaže to je noć koja je puna dobra i blagoslova. Allah tabaraka wa ta'ala u njoj daje što ne daje u drugima. Ibadet u toj noći je bolji ovi koji su uključili mobilni neka ga isključe da im hutba se ne pokvari i ova džuma. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ben mesel hasa faqad laga. Onaj ko potare po kamenčićima, u našem slučaju ako prođeš rukom ispred sebe preko srđade fekad lega takav je lagv učinio a onaj ko lagv učini fela džumu atele takvo me nema džumi a mi smo upozorili da se isključe mobilni telefoni prije džamije što ukazuje na nemar u pogledu hutbe i u pogledu ovih Allahovih kuća. Omer radijallahu anhu kada je čuo dvojicu da su podigli svoje glasove u džamiji, htio se nečim baciti na njih. Pa kad je čuo da nisu iz Medine, rekao je da ste iz Medine, dobro bi vas zabolilo koliko bi vas udario. Danas nam nedostaje omera. Bez obzira na to što će neko reći, hoće se ovdje diktatura. Ako se to zove diktaturom, onda neka traže druga mjesta u kojima će se moći igrati i raditi svašta. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem poseban ibadet je činio u ovim noćima. Ko bude uskraćen dobra ove noći zaista je taj veliki gubitnik i onaj koji je na pravoj šteti. Veliki gubitnik i koji je na pravoj šteti. Men kame lejlete al kadri imanen vahti Ko isklanja noć lejletul qadra iskreno vjerujući Allaha tabaraka wa ta'ala i nadajući se njegovoj nagradi lufira lehu ma taqaddama min zembi bit će mu oprošteni prošli grijesi nema sumnje da je ovo velika prilika toj ibadet u toj noći je vrijedniji od ibadeta u hiljadu drugih a hiljadu drugih mjeseci je koliko bi čovjek živio 83 godine i 4 mjeseca. Imam i Malik kaže u nekim rivajetima od Allahovog poslanika, ali sad vas salam se spominje, da su mu pokazani životi ili dužina života ovoga ummeta. Pa je vidio da su kratki. Pa je Allah tabaraka wa ta'ala ovome ummetu podario lejletul qadr, koja je vrijednija od hiljadu mjeseci. Što znači ibadet u njoj je vrijedniji nego da ibadet činiš 83 godine i 4 mjeseca neprestano. Ibadet u toj noći je vrijedniji. I zato je pravi gubitnik onaj kome ona promakne u spavanju, u nemaru, u nehatu, u zabavi, u nečemu beskorisnom. To je noć kada se dosuđuje svako dobro. Fiha yufraku kullu emrin hakim. U njoj se određuje svaka mudra odredba. Aisha radijallahu anha pitala je Allahovog poslanika, ali sad sam, ako dočekam tu noć, ako dočekam tu noć, šta da učim? A on je rekao, uči innek, Allahumma innek afuvun, tuhibbul afa fa'fu anna. Allahu, ti si blagodaran, ti si milostiv i voliš milost, pa nam oprosti naše grije. Sa'id ibn Džubeir, radijallahu anhu, objašnjava kuranski ajet i kaže وَسَارِعُوا I natječite se. Natječite se dobrim dijelima. ila magfirati مِنْ rabbikum Da biste dobili magfiret, oprost vašeg gospodara. Oprost za vaše grije Natječite se u dobrim dijelima kako biste dobili oprost za vaše grijehe. Ali je radijallahu anhu kaže da su se te generacije, generacije ashaba, trudile da im dobra dijela budu primjerna više nego što su se kasnije ili generacija poslije njih trudila u pogledu samih dijela i njihovog činjenja puno su te prve generacije ili ta prva generacija puno je pažnje posvećivala tome da im dijela budu primjena. Što vidimo u primjeru Ibrahima, ali i Napravio kjabu, nije ga to dovelo do oholosti. Da kaže, ja sam postigao, ja sam, ja sam. Evo kaže, Rabbena te kabel min Allahu, ukabuli mi to. Jedan od nas napravi džami ili uradi kakav hajrat, ne možeš mu Hoće da gazduje, hoće da upravlja kako njemu odgovara. Da radi šta hoće. Bude zatvoren, žrtvuje se u nečemu na Allahovom putu i za toga više za njega nema zakona. Može raditi šta hoće, misli. I badet te učini poniznijim. Ako si uradio kakv, kakav hajr, nemoj to ljudima predbacivati. Ja sam uradio za Allahovu vjeru. Ako ima Allaha, to ćete dovesti do skrušenosti, skromnosti i poniznosti, a ne do oholosti i pocijenjivanja drugih. Trudili su se da im dijela budu primjena kao što su se kasnije generacije trudile u pogledu samih dijela. Zašto? Zašto? Jer Allah kaže te bareke ve taala inma yataqabbalu Allahu min muttaqin. Samo Allah prima od bogobojaznih. Nemoj da se raduješ samo time što si učinio dobro. Ako je kod Allaha te bareke ve taala dobro, to je prava nagrada i vrijednost. Moli ga za primanje dobrih dijela. U ovome svemu velika nam je pouka da se trebamo natjecati u svim vidovima dobra. I mjesec Ramazan i ovih deset dana i noći Ramazana je prilika ljudima za natjecanje. Uspjeli su oni koji ih iskoriste, a na velikoj šteti su oni kojima oni prođu bez koristi opraštanja griha i dobivanja nagrade kod Allaha tabaraka wa ta'ala. Molim uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala da nas pomogne u ibadetu njemu uzvišenom da nas ne učini od onih koji će zažaliti za propuštenim vremenom i prilikama koje nam je dao da nam dadne da budemo iskreni u pokornosti njemu uzvišenom da nas učini od onih sa kojima je on zadovoljan i koje je učinio od svojih odabranika Allahumma izzal islam al muslimin اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعل كلمتي الحق والدين يا رب العالمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آت نفوسنا